bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى iymon keltirgan mu'minlarni mustahkam so'z bilan, ya'ni tavhid kalimasi bilan Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyoda va oxiratda ularni sobit qadam mustahkam qilib qo'yishlikka Alloh taolo va'da qildi. Va Alloh zolimlarni gumroh qilib haqdan adashtirgan adashtirishligini va Alloh o'zi xohlagan ishni qilishligini Alloh taolo xabarini berdi. Demak, mana bu oyatlar bilan Alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni bizlarga qanday aslini nimaga o'xshashligini Alloh taolo xabarini berdi. Demak, tavhid kalimasining misoli Demak, mana bu oyatda biz o'rganganimiz singani juda ham mustahkam. Juda ham mustahkam. Ba'zi vaqt bu daraxtni mumkin shoxlari kesiladi. Va lekin ildizi mustahkam bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan Allohning izni bilan yana bu, bu din ko'karib, mana bu tauhid ko'karib, Allohning izni bilan o'zi har vaqtda Alloh taolo xohlagan vaqtda u mevasini beradi. Chunki uni asli mustahkam, asli sobit bo'lgan. Shuning uchun uni har qancha shoxini kofirlar kesishga urinsa-da, lekin bularsa foyda qilmasligini Alloh taolo xabarini berdi. Haqiqatda shunaqa, agar daraxtning ildizi mustahkam bo'lsa, uni shoxchalarini kesishligi yoki kattaroq shoxlarini kesib tashlashlik uni nima qilmaydi? Qurita olmaydi, chunki uni ildizi mustahkam. Va albatta tezda u nima? O'zini shoxlari bilan yana ko'karib, osmon sari nima? o'zini o'sib borishligini va mana bu shoxlardan Alloh subhanahu va taoloning izni bilan mevalarni berishligini xabar berdi. Albatta buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot topganlardan keyin va tosh kunga qadar islom siyratini, tarixini o'rgangan kishilar ko'ra oladiki, islomni har qancha yo'qotib yuborishlikka bo'lgan urinishlar oxir oqibatda har qanchalik shoxi kesilgan bo'lsa-da, buni asli mustahkam bo'lganligi uchun yana ana shu diyorlardan, yana shu ana shu millatlarning ichidan musulmon bo'lgan muahid bo'lgan, mu'min bo'lganlarni yetishib chiqayotganligi mana bu Alloh subhanahu va taoloni mana bu oyatda bergan bizlarga zarbul masalning haqiqati bu. Juda ko'p diyorlarda Chingizxon davrida islom ummatini boshiga nima kunlar tushdi. Butun islom olamini bosib oldi, hatto Bag'dodga yetib oldi. Bag'dod islomiy xilofatning markazi edi. Agar u Mo'g'ulistondan harakat qilgan bo'lsa, Bag'dodgacha go'yoki islomni yer yuzidan go'yoki supurib tashlaganchalik da'vo qilar edi. Lekin buncha urinish buncha qirg'inbarot, buncha islomiy muqaddasotlarga yoki islomiy kitoblarga, masjidlarga bo'lgan adavat dushmanchilik ahir akubatta baribir nima bo'ldi? Mag'lub bo'ldida yana o'sha diyorlarda islom ko'kardi. Yoki o'zimizni boshimizdan otkuzgan, 70 80 yil mobayinde bo'lgan ishlar mana bu oyatni haqligini Mana bu zarbul masalni haqligini biz amalan aynal yaqin bilan ko'rdik. Ya'ni rus bolsheviklari bosqinchilar kelib turib, asosan millatlarni diniga osildi. Ulamolar qirg'in barat bo'ldi. Masjid madrasalar xonavayron bo'ldi, kitoblar yopildi. Shuncha katta zarba go'yoki berildi. Hattoki chet eldagi musulmonlar o'lar ekanki, biror bir musulmon qolmagan bo'lsa kerak deb o'ylar ekan. Lekin yana Alloh subhanahu va taolo ana bu ildizdan yangi-yangi shoxlarni chiqardi. katta-katta ulamolarni yetkizib chiqdi. Shayx Abdulla Alloh rasuli kishini hibsida Hindistonga borib, katta bir islomiy konferensiyada arab tilida bayon bayon bergan vaqtida, mavizza qilgan vaqtida, o'sha vaqtda e, tirik bo'lgan Abul Hasan Nadavi rahimahulloh kishi vafot topdi yaqinda. O'kishi chiqib turib, yig'lab turib aytgan ekan, Imom Buxoriy meni ustozim edi, Imom Buxoriyning diyoridan bizni xayolimizga kemigen yana yana Imom Bukhari chiqibdi. Bu kishi meni ustozim bo'ladi. Hammaning oldida kelib turib u kishini ziyorat qilgan ekan. Imom Buxoriy bilan Abdullo Qoraqani o'rtasida juda katta nima bor? Ya'ni masofa bor, ko'p yillar bor. Va ularni ana shunday Shayx Abdul Hasan Nadaviylarni rahimahulloh fikrga kelmaganki, buncha qirg'in balatga islom qoldimikin, musulmonlar degen degan xatar bu bo'lgan. Lekin mana bu oyatning haqiqatini biz ko'rdik. Ha buni qarshisida mana bu keyingi oyatdagi xabis bo'lgan, nopok bo'lgan kalimani kufr, uni nomi kommunizm bo'lsin, yoki demokratizm bo'lsin, yoki millatchilik, fashistik harakatlar bo'lsin. Bularni asli yo'qligini ko'rib turibmiz. Chingizxonni shuncha urinishi nima bo'ldi? Lenin, Stalin mal'unlarni urinishi nima bu? 70 yil, 80 yil ko'karganga o'xshadi, lekin bugun nom nishoni qoladi ularni. Nimaga? Ularning asli yo'q edi. Haligi yerni ustida qarori bo'lmagan shamol uchun yurgan singari hali u yerda, hali bu yerda, hali bu yerda oz-oz tarafdorlari bor, ular ham lekin bugun o'zlarining aqidasiga xilof ish qiladi. Yo'q bo'lib ketdi. Hani shu kommunizm, sotsializm degan nopok, habis kalima nima bo'ldi? Yo'q bo'lib ketdi yer yuzidan. Undan oldingi har qanday aqidalar, qiyomat kunigacha keladigan har qanday nopok kalimalar, nopok aqidalar, nopok mafkuralar, nopok ideologiyalar, nopok madaniyatlar hammasini akıbet shu. Bitta akıbet olurlar. Çünkü lan asli yok, ildizi yok. o'zagi yo'q. Asosiy yer ostida ularni mustahkam qilib turadigan nimasi yo'q, asosi yo'q. Alloh subhanahu va taoloni misoli g'olib bo'lgan misol. 3 ta oyat bilan Alloh taolo bizga haq bilan botilni farqini bildirib qo'ydi Alloh taolo. 3 ta oyat xolos. Pokiza so'zni misoli va nopok bo'lgan kufr bo'lgan mana bu so'zni misolini Alloh taolo bizlarga chiroyli zarbul masal bilan tushuntirib qo'ydi. Buni mu'min kishi tajriba qilmasdan iymon keltiradigan oyat bu. Ha demak Alloh taolo haqni, tavhidni, islomni, Qur'onni, haqni misolini shunga o'xshatib iymon keltirishlik kerak. Lekin siratni o'qib yurgan tarixdan xabari bor xabari bor kishilar buni aniq ko'rib turibdiki, haq bilan botilni misoli shunga o'xshaydi. Mana oddiy misol Qur'onni Dunyoda eng ko'p dushmani bor kitob Qur'on kitobi. Va lekin eng ko'p chop bo'ladigan kitob ham shu kitob. Eng ko'p ta'b bo'ladigan matbaalardagi kitob ham shu kitob. G'arb va Sharqda, xosatan islomiy xilofat yiqilgandan keyin asosiy urinish nima bo'ldi? Mana shu Qur'onni yo'qotishlikka urinish bo'ldi. Yevropadagi katta-katta kofirlar aytdiki, Toyinki mana shu kitob Qur'on musulmonlarning qo'lida bor ekan biz ularni mag'lub qila olmaymiz dedi. Katta kampaniya bo'ldi mana shu Qur'onni yo'qotishlikka. Bolsheviklar u yurtlarda Otaturkka o'xshagan mal'unlar islomiy xilofatning markazida. Shunaqangi ko'p kuydirilgan kitob ham Qur'on kitobi ekan. Va lekin bugun yana har xonadonda kitob bor. Mana hozir yana mal'un Amerika Saudiya hukumatiga bosim qildiki, Qur'on chop qilmaydi. Qur'on chop qilish bas qilindi. Hozir yangi qaror chiqardi, Qur'on chop qilmaydi. Nimaga? Biz endi buni aslini topdik. Bu terroristlarga sug'orayotgan narsa mana shu Qur'on ekan, buni chop qilmaysan degan farmon berdi. Hozir hamma matbuotni to'xtatib qo'ydi. Saudiyada. Eng ko'p chop bo'ladigan narsa Saudiyada Qur'on chop bo'ladi. Hozir bas qildi. Lekin bu urinishdan foydasi yo'q narsa u. shartni matbaasida bosilmasa odamlar qo'li bilan Qur'onni o'qib yozib o'qiyveradi u. Chunki bu Qur'onni himoyasini Alloh subhanahu va taolo o'zi zimmasiga olgan. Islomni yomon otliq qilishlik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yomon otliq qilishlikka bo'lgan urinishlar hammasi foyda yo'q narsalar. Alohida akademiyalar alohida institutlar, universitetlar tashkil bo'lganki, shu Qur'ondan bir ayıp topsak, shu Qur'onni olib kelgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ayb topsak deb kechasi kunduzi kompyuterlar bilan tilim bilmasdan urinadiki, shu islomga jamoatlik qilishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlab bo'lgan yo'limiz nima bo'lar ekan? Yo'qolib ketarmikinmiz? Yo'q, yo'q, bu narsani hech tashvishlanmaslik kerak. Chunki buni asli bali shoxlari kesiladi. Ba'zida daraxtlarning shoxini, gullarning shoxini kesishlik ularni tashqarisidagi ya'ni zahiri, uni nimasiga, rivojiga foyda qiladi. Bog'bon bog'bonchilikka shug'ullangan kishilar biladiki, daraxtni har yili bir bor shoxini kesib turiladi, to'g'rimi? Kuzda şahlarını kesib qo'yiladi. bahorda haligi bitta shox xunduga bir necha shox chiqadi. 11 sentabr voqeasidan keyin terrorizm bilan go'yoki ularning iborasini aytganda kurashyapman, kofirlar aytayapti bitta terrorist yoqasak o'rniga 10 tasi chiqadi dedi. Bittasini qatl qilsak, bittasini olib turib bandi qilsak, 10 lab, 20 lab, 100 lab chiqyapti. Buni sababini biz tushunmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, mana bu oyatda <clears throat> va yudillullohu zolimin Alloh zolimlarni o'zi gumrohlikka, zalolatga boshlaydi deyapti. Ular zalolatda topolmaydi. 2 yildan ko'p vaqt bo'lgan bo'lsa haligacha 11-sentabr voqeasi nima bilan majbur qildi ki yosh-yosh yigitlar o'zini qurbon qildi? Ya'ni har qancha urinishlar, chiranishlar foyda qilmaydi. qancha botil umri mumkin bir muddat chiroyli ko'rinib turgan odamlarning ko'ziga. Ranglar, turli-turli ularga oxiram ko'rasiz, rasvo bo'lgan holatda hayoti dunyoda nima qiladi ular? Hammasi mag'lubiyatga uchraydi. Har qancha kufr mafkurasini ko'rilyapti, oxir oqibat joyi ana shunday nopok o'rinlar bo'lyapti. Yozilgan juda xoshiyador kitoblar oxir oqibat ana shunday nopok o'rinlarga olib kirib qo'yilyapti. Leninlar to'g'risida, Markslar to'g'risida yozilgan kitoblar ahvoli, ularga chizilingan yoki ularga yasalgan haykallar bilan nima bo'ldi hammasi? Hammasida ahvoli ana shu axlat qutulariga tashlandi. Shuning uchun ham biz mana yerda tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbiha Alloh subhanahu va taolo o'xshatgan, ya'ni zarbul masal qilgan daraxt o'zini mevasini Parvardigorini izni bilan har vaqt Alloh xohlagan vaqtida nima qiladi mevasini beraveradi. Meva daraxt meva beradi. Tavhid mevasi nima? ke iymon keltirganlarni beradigan mevasi nima? Ana shu tavhidni yer yuziga hokim qilishlik. katta-katta ulamolarni yetishib chiqishligi, katta-katta mujohidlarni yetishib chiqishligi, yer yuzida islom hokimiyatini o'rnatishligi, yer yuzida islomiy xilofatni o'rnatishlik, yer yuzida yahud va nasoro ahli kitob kofirlarni musulmonlarga jizya to'lab berishligi. Kofirlar, mushriklar, munofiqlar Alloh va uning rasuliga, Qur'onga, shariatga til tegizolmay qolishligi. Bular hammasi mevasi bu. mana bu tavhidni mevasi bu. Ko'rilyapti? Har o'rinda Alloh xohlasa, mana bir davr islomiy xilofat islomiy omonatni Alloh subhanahu va taolo jaziratul arabdagi musulmonlarga yelkasiga yuklagan bo'lsa, undan keyin almashib almashib almashib Abbosiylar, Ummaviylar, sekin-sekin mana Usmoniylar bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zi tayinlab qo'ygan Allohning izni bilan mevalari bilan 650 yil islomiy xilofat Usmoniylik xilofasi xilofati bo'lishligi mana undan keyin mana bu diyorlarda yana qaytadan islomiy imorat tiklanishligi bular hammasi mana bu Alloh taolaning haq va'dasi bu. xoh u Afg'onistonda bo'lsin, xoh u Chechenistonda bo'lsin, xoh Falastinda bo'lsin, xoh boshqa bir islomiy diyarlarda bo'lsin, ularning asli ildizi, asli o'zagi nima ana shu tavhid. Alloh subhanahu wa ta'ala tarafidan yuborilgan haq bu la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Kofirlar aytib o'tdik, birinin o'rinda 1400 yildan Şu Shu islomni yo'qotishlikka, shu Qur'onni yo'qotishlikka hammasini oxir ahir nima bo'lgan barmoqlarini tishlab attan qilib qo'yan Kıyamet Qiyomat kuni bu bo'lib veren. Shuning uchun ham haq ahilleri mana bu kalimaga mustahkam yopishib olishlar kerak. Mustahkam. Far ya'ni far shoxlari bo'ladigan bo'lsa, shoxlarining kesilishligi, ba'zida sinishligi mana bu haq egalarini nima qilmaslik kerak? Ikkilantirib qo'ymaslik kerak. Bu singan shox undan Allohning izni bilan juda ko'p shoxlar chiqishi mumkin. Ya'ni mana bu şehidler, bana mana bu berilayotgan turli-turli talofatlar albatta Alloh subhanahu va ta'la nuriga yangi-yangi şahlarını chiqaradi. Va Alloh subhanahu va ta'la va'da qildiki, Alloh mustahkam qaul so'z bilan sabit bo'lgan so'z bilan mu'minlarni hayatı dunyoda oxiratda sabit kalem qilib qo'yadi. Mana bu nuqtaga biz to'xtalib o'tmoqchimiz. Ya'ni bu bil qavli sabit sabitdan murod ya'ni mustahkam bo'lgan mana bu Alloh taolo va'da qilgan kalima bu tavhid kalimasi bu. Ya'ni mu'min kishi har qanday mashaqqatlarga ro'baro bo'lgan vaqtida har qanday qiyinchiliklarga, ta'zib, azoblarga yo'liqqan vaqtida Alloh subhanahu va taolo uni tilini mana shu so'z bilan mustahkam qilib qo'yishini Alloh taolo va'da qildi. Buni Qur'onga murojaat qilsak ko'ramiz. Payg'ambarlar tarafidan o'sha davrdagi mushriklarga berilgan javoblar. Mushriklar ularni yo'q qilib yuborishlik, halok qilib yuborishlik tahdidini qilgan vaqtda ular nima dedi? O'zinglar va sizlar sig'inayotgan butlar Hud alayhissalom nima dedi? hammangiz to'planib keling. Bir lahza kutib o'tirmang. menga qo'lingizdan kelganini qilib ko'ring dedi u kishi. Mana bu bil qavli tabit. Payg'ambarlar cho'chigani yo'q. Payg'ambarlar o'zlariga bo'ladigan har qanday tahdidga cho'chishgani yo'q. Javoblari tayyorda Alloh subhanahu va taolo tomonidan. yoki solih kishilar insoniyat tarixida o'tgan solih kishilar ashabu uhdud egalari bo'lsin yosh bolakay onasiga Mana bu bil qavli sabit bilan nima qilyapti, nasihat qilyapti. Onasi ikkilanib qolgan vaqtida nima? Shu o'tga o'zini tashlashlik, tashlamaslikka ikkilangan vaqtida haliga yosh bolakay imizikli go'dak chaqaloq nima deyapti onajon? Siz haqsiz. Mana bu o't sizni kuydira olmaydi. Bu jannat bu o'zingizni tashlang dedi. Ya'ni mana bu ashabi hudud bir necha lahza iymon bilan yashash xolos. iymon bilan yashashdi. Boshqa bir solih amal qilishlikka muvaffaq bo'lishmadi. Lekin Alloh taolo tomonidan ularni mustahkam, sobit so'z bilan mustahkamlab qo'yildi, kofirlarni qo'rqituvga bo'yin egishmadi. Fir'avn sehrgarlari ayni shu ishni qilishdi. Fir'avn ayoli ayni shu ishni qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi Yosir, Sumayya radhiyallohu anhumlar Mana bu mustahkam so'z bilan shahodatni qabul qilishi, lekin kufrga taslim bo'lishmadi. Boshqa sahobalar, musla qilingan sahobalar qaytishmadi mana bu so'zdan. Bu Alloh subhanahu va taoloning haq va'dasi. Bu dunyoni o'zida biz ko'rib turganimiz. Inshaalloh oxiratda ham Alloh subhanahu va taolo va'dasi haq, mu'minlarni mana shu sobit mustahkam so'z bilan o'zi sobit qadam qilib qo'yadi. Ya'ni mana bu odamni haqda mustahkam turishligi bu uni kasb qilib oladigan narsasi emas, birodarlar. Ya'ni bir kishi aytsaki, men haqda o'zimni ilmim bilan, o'zimni bilimim bilan, o'zimni kuch-quvvatim bilan turib beraman desa, u xato qildi u. Bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan beriladigan buyuk bir ne'mat, buyuk bir fazil bu. Alloh xohlagan kishilarni Alloh taolo ana shunday og'ir vaziyatlarda nima qiladi Alloh taolo mustahkam qilib qo'yadi. Buni Alloh taoladan so'rash kerak. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng ko'p duolardan bittasi shu edi. Ey Alloh, ey qalblarni o'zgartirib turuvchi bo'lgan zot, meni qalbimni diningda sobit qilgin deb so'rab turish kerak. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala toatik E qalblarni tasarrufi uni ixtiyorda bo'lgan zot. Kofir qila oladigan, mushrik qila oladigan, mu'min qila oladigan, munofiq qila oladigan, murtad qila oladigan qalblarni tasarrufi o'zini qo'lida bo'lgan zot. Meni qalbimni o'zing o'zingga bo'lgan itoatda mustahkam qiling. Ya'ni meni qalbimni o'zingni itoatingga o'zing tasarruf qilib, ana shunga nima qilgan o'zing sobit qiling deb duo qilishimiz kerak. Chunki imtihon yakuniga yetgan Hali Hali finishga yetib borganimiz yo'q. Hali marraga yetib borganimiz yo'q. Hali bir davom etaveradi. Hali bir davom etaveradi. Kishini aldab qo'yadi shayton marro. Aldanib qolmaydi birodarlar. Hali imtihon tugagani yo'q. imtihon endi endi boshlanyapti. Mo'min doim shuna deyish kerak. Musibatdan chiqib, endi imtihonlar tugadi deb turib o'zini aldab qo'ymaslik kerak. Musibat tugab turib, o'rniga ne'mat berilgan bo'lsa, torlikni o'rniga kenglik berilgan bo'lsa, erkin emillik berilgan bo'lsa, endi og'ir imtihon kelibdi deyish kerak. Ko'p diyorlarda, ko'p islomiy harakatlarda ko'p mujohidlarning safida sodir bo'lgan katta bir xato shuki, tog'larda yurgan vaqtda ko'p muttaqi, ko'p mustahkam tog'lardan tushgandan keyin ana endi shu chekkan mashaqqatlarimni endi bir bir maishat qilib bir rohatdan olay deb turib, nima o'zini go'yoki chekkan mashaqqatini mana shu bir arzimas Ya'ni u davomli bo'lmagan bir rohatga almashtirib qo'yadi-da, asosiy yo'ldan ketib qoladi. bu joyda buni hayotida ko'rganmiz alloh hammamizni zobit qadam qilsin tojikistonda bo'lsin afg'onistonda bo'lsin nimaga shu kufrga rozi dedi. nimaga shu bitta bir vazifaga rozi e, biz shuncha mashaqqat chekdik tog'larda yurdik darbadar yurdik endi bir rohatlanishimiz kerakda mana bu chekkan mashaqqatimizga bu berilgan bir mukofot joiza deydi vaholanki tog'da yurgani biladi emasdi Sahroda yurganda bunaqa demasa, aytadiki, meni mukofotim jannat dedi. Meni mukofotim derdi, Allohni rozi qilishlik, Alloh gunohlarimni kechirishligi, Allohni jamolini ko'rishlik dedi. Endi nima qildi? Hali gap chiqdi. Oldim mana, naqdini oldim dedi. Ya'ni uni oldida hali munofiqlarga o'xshab nasiya ko'rindi, jannat u. Keyin haqdan burilib chiqib ketadi. Mo'min kishi nima kerak? musibatlar tugasa endi boshqacharoq imtihon boshlandi ishga shaytonni vasvasasi birodarlar misoli ikki taraflama kesadigan xanjarga o'xshadi buyog'i ham kesadi buyog'i ham kesadi birinchi insonni gunoh qildirishlikka harakat qiladi gunoh qilgin deydi sharob ichgin zino qilgin livota qilgin o'g'irlik qilgin boshqa qilgin haromga boshlanmagandan keyin ana endi uni tarafdan keladi oho sen ancha yetishib qolibsan deydi ancha taqvolik bo'lib qolsan deydi. O'tgan salafi solihlarga bittasiga shayton kelib turib, "Ey faloni, men seni Xudoy parvardigoringman. Men vahiylarimni qabul qilgan." desa, "Ey mal'un shayton!" deb turib so'kkan vaqtda aytgan ekan, "Ey falonchi, seni aldalmadimmi? Sendan tashqari qancha-qancha olimlarni aldagandim. Senga zulm yetmadi" deganda yana, "Ey mal'un yo'qol!" deb haydayotgan u kishi nimaga endi bu bu tarafdan kelyapti sen oho shundoq bir ulug' olostonsan men meni zulm etmadi qarang hanjarni ikki tarafi kesadida yog'i ham kesadi yog'i ham kesadi shuning uchun alloh subhanava taoloni o'zini payg'ambari muhammad alayhisalotu vassallamni va u kishiga ergashgan sahobalarni madinagacha buyuk imtihonlar bilan Va Madinaga kelgandan keyin ham boshqa imtihonlar bilan, imtihonlar biri g'alaba, biri mag'lubiyat, biri ochlik, biri to'qlik. Mana bu bunday imtihonlar bilan tarbiyalashdan vallohu alam murod shu bo'lsa kerakki, mana bu risolatni, omonatni ko'taradigan kishilar o'zini mana bunday bir arzimas dunyoga sochib qo'ymasligi uchun ularni mana shunday mustahkam tarbiyalagan bo'lsa kerak. badrni bo'lishligiyu uhudni bo'lishligi ularga hech qanaqangi bir ta'sir qilganmas. Ta'sir qilganmi? Uhuddagi eng qattiq shikast ham ularga ta'sir qilmadi. Buni Qur'onda bor, siratda ham bor. Shunaqangi jarohatlangan, qattiq jarohatlangan kishilarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdilarki, qaytadan jangga kirishlikka. Hech ikkilanishlik bo'lmadi. Hatto yurolmaydi u kishilar sudralib bo'lsa, mana shu 8 kilometrga borishdi. Ikkilanish kerak yo'q. Ha bo'ldi, shuncha mashaqqat chekdim, buni dam olay deyishmadi. Jaziratul Arabni ham fath qilib, bo'ldi endi bir dam olay deyishmadi. Haligi kufr nizomlarda bo'ladi. Bir yilda bir oy otpuska 50 yosh oltmish yosh chiqqanda pensiyaga chiqishlik islomda yo'q bu islomda bu yo'q o'tpuskanmiz ham pensiyamiz ham kurortimiz ham jannatga qo'yamiz o'zi yurgan joylarimiz hammasi kurort u turistiskiy putovka bilan kela olmagan joylar u shunday joylarga boriladi lekin bu biz uchun muhim emasda bu biz uchun muhim Shuning uchun bizning mukofotimiz nima? Oxiratda qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rasul Rasululloh vasallam huzurlariga Hazrat Umar kirib bo'yrada yotganlarida u vaqtda bo'yralari ham shu xurmoni shoxidan to'qilar ekan. Yuzlariga botib ketgan ekan, bozordan bir yaxshiroq bir narsa sotib olib keladi deganda aytdilar-ku, bizning mukofotimiz kechiktirilgan. Bizning mukofotimiz kechiktirilgan. olib keltirmadi bozordan allaqangi bir yumshoq ko'rpa tushib olib keltirmadi shuning uchun mana bu holatlarga biz tayyor bo'lishimiz kerak hali katta katta imtihonlar keladi boshimizga aytaman imtihon endi boshlanyapti bu yo'l chidayanga chiqargan o'zbek tiliga toychaga tarjima bo'lmaydi bu chidaganga chiqargan chidasangiz oxirigacha turib beradi chidamasangiz sekin qo'lni ko'tarasiz chiqib ketaverasiz o'ngga chapga o'ngga chiqib ketaverasiz sahobalarni fors jangida bo'lsin musaylamata ibn kazzob bilan bo'lgan janglarda qattiq sahobalarga azob berilgan nima bilan ilib olardi qizib turgan nima changaklar bilan ilib olardi. Orqaga chekinmasin. G'azolarga chiqishardi 300 kishi, 300 kishi. Hech nima topisha olmasdi degan. Kunida bitadan xurmo yeyishardi. <coughs> Oxiri ham dengiz qirog'idan chiqib bir Alloh taolo ularni balo go'shi bilan mehmon qilgan. Shu siyrat shular Nimaga bu siyratlarni o'qish kerak? ularni esankiratib qo'ygan emas har qanaqangi musibatlar, har qanaqangi mushkulotlar esankiratgan emas. Tuhmat bo'lgan, malomat bo'lgan, qiyinchiliklar ro'bara bo'lgan, bularni hech bu yo'ldan qaytara olgan emas. Tog' iymoni bo'lgan ular. Sharoqda ketaverlar. Ozgina mashaqqatga, ozgina bir malomatga qo'lini ko'tarib taslim bo'lgan bo'lgan Shuning uchun dunyoni bosib olganlar. dunyoni fath qilganlar. Bugun ayni narsa biz sizlardan talab qilinyapti, birodarlar. Ayni narsa. Ayni narsa bizdan talab qilinadi. bir mas'uliyatga qo'yib, mas'uliyatdan olsa o'zgarib qolayotgan odamlar u Falastinni fath qiladi. Yo'q, yo'q, hech hech fath qilmaydi u. Bir mas'uliyatga qo'yib, mas'uliyatdan olib bo'lgan bo'lsa o'zimiz Barvaqt o'zgarib qolayotgan odamlar, xizmatida o'zgarish paydo bo'lgan odamlar Falastinni nima? Falastinni emas, <coughs> uyini fath qila olmaydi odamlar. Chunki ne'mat ekanda kecha u kishi mas'ul bo'lgan bo'lsa, bugun mas'uliyatni olib qo'ygan bo'lsa, tamom tunni teskariga oladi. Mas'ul bo'lib yurgan vaqtda ijtimoiy gaplar eshitish boshlaysiz. Bunaqa edi, bunaqa edi. Bizi gapimizni qabul qilishmaydi. Yondirilgan sho'rodagilar hech unga bir javob ham qaytara olmaydi. Ey yaramas sen kecha o'zing o'sha sho'roda ki. ku Aziz islom imorat o'sha adliya ministri bo'lgan, ichki ishlar ministri bo'lgan, iqtisod vazirlari bo'lgan odamlar az emir mumini yomonlari. Ha? He bu uzun atganini qilardi, falon qilardi. Asosiy qudrat shularning qo'lida edi. Shunaqa hamma qudrat shuni qo'lida edi. Amirul Mu'minning gapini birorta vazir qaytara olmasdi, masalanki Turobiy qaytaradi. Hozir shu ashaddi tushunmayapti. Ha, u yangi tayin bo'lgan shuroga kiritilmagan. Yangi tayin bo'lgan shuro bor. Shuro davlati yo'q shuro. Vazir razolati yo'q uni. Shunda ashaddiy dushman bo'ldi. Biz Ismoilxon qarshi jang qilib xato qilganmiz. Biz Mas'udga qarab o'q otib xato qilganmiz. Endi kirsak bitta o'q otmaymiz degan shular. Vaholanki shu yaramaslik tufayli qancha-qancha kishilar Ismoilxonning yo'lida shahid bo'lgan, boshqalar shahid bo'lgan. Nimaga? Bitta shu shura kirmaydi. Ha, mo'min kishi uchun xizmat qilishing uchun shart ekanda u shuroga a'zo va vazir bo'lishlik. nimaga islomiy xilofat qurilmaydi nimaga nusrat yaqinlashmaydi degan savollarga javob o'zimiz o'zimizni berishim man loyiqmanmi shu nusratga holid ibn Valid bosh sarlashkar bo'lganligi bilan bosh sarlashkarlikdan keyin hayotiga o'zgarish kelgan kelmagan kelmagan 120 ming lashkarni qo'mondoni bo'lgan Umar ibn Hattob halife bo'ldi. Birinchi qilishi nima buldu? Men seni ishdan bo'shatdim. Seni o'rniga Sa'd ibn Abi Waqqas boshlashgan bo'ldi, to'g'ri? Hech o'zgarishmadimi? To'g'ri, askar bo'ling. Bizning tajribamizda bo'shagan odamlar ashaddiy dushman bo'lgan. Aksariyat, hammasi biz ham noto'g'ri, aksariyati ashaddiy dushman bo'lgan. Nimaga? U kişi bir kumiteli raisi bo'lgan. tagida bitta saracha suvi va bir mas'uliyat turgan. Tamam? Bir dunyoning matosi qana aldayapti. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.